Així comença Esports 97 nit. D'ara i fins a la una de la matinada, la informació i la tertúlia en la 97.7. Les 11 de la nit i 31 minuts, benvinguts i benvingudes a Esports 95 nit, temps de ràdio per a l'esport en la sintonia de la 97.0 Ràdio. Vos recorde que es podeu sintonitzar mitjançant el 97.0 de la FM, en el TuneIn com la 97.0 de ràdio, en les nostres aplicacions per a dispositius mòbils Apple i Android i com no, la nostra web www.la977.com. Vos recorde, a més, que en el control de això està Arturo Delgado i que en la redacció, encara que despassant se allà des de Mestalla, es troba el nostre company Salva Afogado. Empat a dos contra el Real Madrid. En un partit que ha tingut absolutament de tot. Jugades polèmiques, eh, vibrants, en un València que per fases ha oferit una bona cara, però que a la fi el conjunt de Phil Neville, però de Gary Neville, continua sense guanyar. Esta és la part negativa. El València millora, però dona la impressió que la seva millora transita a una velocitat més lenta que la eh, velocitat en la qual els rivals sumen punts. El València es troba a 12 de la cinquena plaça, Villarreal, i a 13 de la Champions. Li preguntaven, en la roda de premsa posterior al partit, si eh, Gary Neville Wee, eh, quan li, li, com, li preguntara si anaven a plegar la Champions, estaria anava a dir que sí. No ho ha dit clarament, però certament eh, s'antoixa molt complicat que el València poguera superar una renda de 13 punts. És quasi impossible, no anem a enganyar-se. Que l'equip dona esperances? Les dona. Que a aquest equip, a més, en el dia d'avui li faltaven quatre futbolistes que poden arribar a ser fonamentals en l'onze inicial? Sí, és cert, però la realitat és que el València ha dut dos mesos sense guanyar en Lliga. Que l'última victòria se va aconseguir a Vigo i que, a més a més, el València des d'aquell moment ha sumat tan sols 5 punts mitjançant 5 empats. I és una pena, perquè en molt d'aixòs empats podia haver sigut la victòria. El dia d'avui ha sigut un cas. Ja saben, i sa última jugada en una contra perfectament treta per el València amb una passada espectacular al exterior de Paco Alcácer que balon Negredo en el mà a mà no ha sabut ni passar a la dreta on estava Rodrigo Soles ni definir davant, eh, en este cas, el porter Keylor Navas. Mal assunt per a un Negredo que va ser anomenat com màrtir durant l'època final de Nuno Espíritu Santo però que demostra cada volta que ho té més complicat per a poder ser titular en el València Club de Futbol. Evidentment, este jugador continua molt lluny del rendiment per el qual el València va decidir fer una inversió de 27 milions d'euros. Avui el València ha tingut l'última oportunitat pràcticament per a justiciar al Real Madrid en el tram final del partit. I no ho ha fet. I és una pena, perquè el València avui, una victòria, l'haguera canviat tot. Encara que continuarà a molts punts, s'haguera ficat a 10 de la Europa League, hi ha 11 de la Champions, però la realitat és que el conjunt de Mestalla amb una victòria en el dia d'avui s'haguera llevat una llosa molt gran de damunt, en quant a pressió, en quant a punts. Per què? Perquè la setmana que ve, en la noveta, no te serveix res més que no siga guanyar. I quan va ser el ganxo, en el coll, és molt complicat. Ja saben el que se diu en el món dels jocs de cartes o de l'atzar. Quien juega por necesidad pierde por obligación. Ara al València li toca una remontada contra el rellotge i contra els rivals. No va ser fàcil, va ser molt complicat. Esperem que la recuperació de futbolistes de cara al segon, a la segona volta del campionat, Gary Neville li pugui canviar la cara a este València. Que sí, torno a dir, ofereix lleugeres sensacions de millora, però que encara està molt lluny del que pot ser un equip que opte a la Lliga de Campions. Les 11.35, com sempre i a aquestes hores, és moment d'arrencar el nostre programa, com fem sempre des dels nostres titulars. Empat vibrant, 2-2 amb gols de Parejo i Alcácer amb un Madrid amb 10 homes des del minut 68 per l'expulsió de Mateo Kovacic. Negredo malbarata l'última en un mà a mà a soles davant Keylor Navas en el minut 92 que podia haver suposat la primera victòria de l'era Neville. La Champions a 13 punts és la part negativa que deixa l'empat, que els rivals guanyen i continuen distanciant-se en la lluita pels quatre primers jocs mala pinta, fins i tot l'esquena li dona la sort a un llevant que quan ja es veia amb un punt en, el camp, en un camp complicat acaba sent derrotant l'últim minut per Atlético de Madrid 24 de 24 i que passa el següent victòria del València Bàsquet davant un rival important com Unicaja per arrencar l'any 87-70 ara el dimecres espera el debut en el last 32 de l'Eurocup les 11 de la nit i 36 minuts vos recorde que teniu el Twitter per a opinar arroba esports97nit, arroba esports97nit, en el qual podeu opinar del que vos dona la gana, del que ha sigut el partit, de com veieu el València, de la pregunta que estem fent-vos esta nit. Encara confieu en Álvaro Negredo? És la pregunta que fem esta nit, en el arroba esports97nit. Encara confieu en Álvaro Negredo? 11 36, una pausa i arrenquem. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a Ferto, tu concesionario Peyote en Torrent ¿Quieres ser peluquero canino? Más Cocotas abre su academia de peluquería canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Hola, venía a apuntarme al gimnasio. Mejor déjalo, no me apuntes. Vale, ya vendré otro día. Miriwen por 100 euros al mes, con 5 años de mantenimiento y accesorios valorados en 500 euros. Una oportunidad que dura lo mismo que tu propósito de ir al gimnasio. En 35 cuotas, entrada 5.705,37 euros, última cuota 9.958 euros, TAE 8,48 8%. Oferta de BMW Vanga solo hasta el 31 de diciembre. Infórmate en engasa.mini.es. El millor regal es la copa en la 97.7 Radio. El Día de Reis, desde el estrés 3 de la vesprada, regal en toda la pasión del torneig del Gaua Mestalla Y a las 4, Valencia granada Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montat i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, Pau de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Esports 97 nit, el teu equip, la teua ràdio. Les 11 i 38 eh, arribaven València i Madrid necessitadíssims a la jornada 18 en l'estadi de Mestallà. El Madrid, per tot el que sabeu, eh, perquè ara Fabián està en la cora fluixa constantment, per tot el que ha passat també en el primer dia de Nadal a mitja persecució. El Madrid està últimament més en els papers eh, per situacions extraesportives que per situacions esportives. I el València, el València per eh, tot, perquè du dos mesos sense guanyar, perquè des de Vigo no ha alçat el cap ni ha aconseguit un triomf en primera divisió, perquè Gary Neville continua sense guanyar i perquè la Champions se va allunyant. Si voleu que vos diga la veritat, i ojalà aquestes paraules me les tinga que menjar al final de la temporada, jo la Champions ara mateix la veig més lluny que la lluna. A mi serà, me, dis, me diuen que està més a prop si anar a la Champions o a la Lluna, diria que està més a prop anar a la Lluna. És com ho veig, i espero equivocar-me, espero enganyar-me, espero que les millores de les quals parla eh, Gary Neville en les seues rodes de premsa, la segona part del Madrigal, que per a mi no va ser tan bona com diu l'entrenador, i algunes fases del partit d'avui en les quals sí m'ha agradat el València, eh, puguen donar de sí la puntuació suficient com per arribar a la Champions. El València hauria de fer una segona volta quasi, quasi, de qui campió de Lliga. I jo tinc dubtes. És cert que avui el València s'ha plantat en aquest partit amb quatre futbolistes o sense quatre futbolistes que li podien canviar la cara. Gallà en l'esquerra podia haver sigut l'estilet que haguera desequilibrat amb Cancelo per la dreta, que és el que ha fet Gary Neville. Sincerament, li he eixit bé perquè Cancelo, a més, es troba en un moment de forma absolutament espectacular. El lateral dreta del València Club de Futbol, que juga de tot, de lateral dreta, de lateral esquerre i d'interior. I a partir d'ahir el València ha basat el seu joc en un Danilo que poquet a poquet també va pegant passets per a ser titular, en un Dani Parejo que avui ha estat a un grandíssim nivell i en un André Gómez que en la part de l'atac continua sent el futbolista del València Club de Futbol que més aporta quan té la pilota en els peus. No tan sols clarividència, si més no, velocitat i arribada també. El València és un amb André Gómez i és un altre sense André Gómez. Amb tot això, el Real Madrid començava dominant el partit i en el minut 16 amb una mala errada d'Abdenur i en una molt bona combinació entre Bell, Cristiano i Benzema, el francès ajustava de manera milimètrica al pal, no ha pogut fer res Jaume Domènech, el 0-1. I quan semblava que el Madrid tenia tot per a començar a dominar el partit, poquet a poquet anar diluint-se i el València ha pegat un pas endavant. I se pas endavant li ha arribat a que en l'última jugada de la primera part i després d'un penal no xula sobre el Real Madrid, les coses ja que dir-les com són, si se xulara uno, també clar sobre André Gómez, de Pepe. Ha empatat Dani Parejo, a transformar el gol de l'empat i a partir d'ahir el València ha començat a respirar. El començament de la segona part ha sigut una miqueta igual, el Madrid semblava que agarrava el comandament del partit i en una jugada eh, després d'una caiguda en àrea del València de Cristiano Ronaldo, en el camp me sembla penal, veient la repetició no la tinc tan clara, per no dir que veient la repetició per a mi no és, però hauria d'haver alguna més, hauria de poder perdre alguna més. La realitat és que el Madrid, eh, en una jugada en la que el València sigui a la contra, talla de manera abrupta Mateo Kovacic, l'àrbitre, ara per Bé Sánchez Martínez, decidís expulsar el jugador del eh, Real Madrid i el conjunt de les favorites es queden 10. A partir d'ahir el València es relaxa, perquè veu que té més la possessió de la pilota i que ja no patís tant amb eh, el Madrid quan tocava sobretot amb la tripleta Kroos, Kovacic, Modric en el centre del camp. El València pega un pas endavant, i a mi se passa endavant el València Club de Futbol és el que té més la posició de l'esfèric però no percutis tant sobre l'ara del Madrid per què? per falta de convicció perquè s'ha relaxat el València hi ha pecat de relaxació en veure que tenia un home més ho ha dit Gary Neville després en la sala de premsa eh, hem deixat, de, hem deixat de manejar tan ràpid la pilota l'hem sobat més quan el que hi havia que fer era passar-la, tocar-la, però a més velocitat. I en una jugada pilota parada, en el minut 82, Gareth Bale ha fet el 1-2 en una cabotada que s'ha anat lluny de l'abast de la porteria de, eh, perdó, de, de la estirada de Jaume Domènech. Però el València no s'ha rendit i un minut després una bona combinació en passada de Rodrigo de Pol per a que tocara de cap Rodrigo Moreno que ha eixit en la segona part per a que Paco Alcácer, que està sempre on té que estar que està on tenen que estar des davanters centres matara i farà l'empat dos final. Tot i això, el València ha tingut la última o la més clara de les dues últimes, perquè l'última última ha sigut per a Gareth Bale, però des de la frontal de l'àrea, igual que l'ha engaltat fora, pot haver-li sigut per l'escaire, és cert. Però l'última clara l'ha tingut el València, en una isida del Real Madrid que talla el València, que se'n va Paco Alcácer, caigent com a interior a banda esquerra, dona una passada per darrere de l'esquena dels centrals i deixa soles a Negredo. I en el mà a mà, Negredo, que podia haver definit, que podia haver passat a la dreta on tenia a soles Rodrigo Moreno per a que es pentara sense porter ha estavellat la pilota en el cos de Keylor Navas. Mal assunt per a Álvaro Negredo, que ja dèiem en el seu dia que no estava per a jugar, que en aquell moment tot eren crítiques a Nuno i Nuno era el roïn, i Nuno que ho va fer quasi tot mal, quasi tot mal des d'aquest estiu, és cert que en el cas de Negredo, i per la informació que tenim pues, no anava massa encaminat. Negredo continua molt lluny del que té que ser un davanter centre d'un equip d'elit. Està pesat i llen de moviments. I probablement l'erro de Gui davant de Keylor Navas eh, siga un argument amb un pes insuficient com per a desterrar a Negredo. Un gol el pot errar qualsevol davanter. El problema és que quan l'esté Negredo les erra més voltes que les encerta. I això sí és un problema. Amb recordem-se de Sant Mamés. I això és un problema gros. Que el davanter entre. i a més, fitxat a cop de talonari, acaba errant ocasions clares de gol, acaba sent un problema molt important. És per això la pregunta que vos estem fent en el dia d'avui. Eh, eh, si confieu encara en Álvaro Negredo. I mireu, eh, veig que no. Eh, jo, mentre siga jugador el València de Futbol, crec que hi haurà que donar-li un vot de confiança a Álvaro Negredo. Però també és qüestió de, pre de preguntar-li a Álvaro Negredo què ha passat en any i mig. Perquè una cosa és no marcar 20 i pico gols per temporada, sempre que es passen per a tots, i altra cosa és ni tan sols acostar-se al jugador que era en el City i en el Sevilla el Baró Negre de 18 del València està, vamos, a anys llum d'aquell que va lluir en l'equip hispalenc i en l'equip de Manchester. I, per tant, al València li queda el capital ofensiu que puga crear, en este cas, Paco Alcácer, de cara a gol, Set Chicharros porta ja el davanter València del València i confiar en la tornada de Rodrigo Moreno que ja ens diguen en el seu moment quan se va lesionar, recordeu-se la prèvia d'aquest partit de Calderón que ens deien està molt bé en els entrenaments, està molt fi, està per a jugar que va entrar en aquell partit del Calderón però que es va lesionar al minut 20 i pico i que se quedaran sense Borelo. Mesos després ha tornat el jugador del València i ha donat la passada del 2-2 a més de posar en algun aprieto l'esquena de Marcelo que en el moment en el que no ha tingut que canviar els laterals i per aquesta banda han jugat Cancelo i Rodrigo, sincerament a Marcelo li han amargat la vida si una de les coses ha fet avui Gary Neville és precisament que amb els seus laterals o amb els seus interiors ha taponat l'entrada dels laterals del Madrid que crea molt de perill Fonamental, fonamentalment Marcelo Dalí no s'ha pujat més però no té tanta eh, vocació ofensiva com la que té Marcelo i ahir el València ha aconseguit eh, que sobretot amb Cancelo per dreta que ha sigut un malson per a Marcelo que Marcelo no pujarà tant, perquè és un dels futbolistes que les dues o tres voltes que ha pujat amb una miqueta d'avantatge o lliure del seu, de la seva marca ha acabat xafant àrea, el qual demostra eh, que és un, un lateral que crea moltíssim perill per a el seu equip. Pues el València empata dos. Ha tingut el 3-2 en la mà. I el València Club de Futbol és cert, com dèiem, que respira millor, que fa millor color de cara, però que encara no fa el color de cara suficient com per a que el metge li doni l'alta. Vull dir, és el que el València juga bé, és el que el València juga millor, però de la mateixa manera és cert que este València Club de Futbol millora a una velocitat menor a la que milloren, en este cas, o a la que millora o a la que sumen punts els seus rivals en el València continua parlant-se de la Champions com a gran objectiu i és normal altra cosa és el que vislumbrem altra cosa és el que eh, ens dona per pensar altra cosa és el que un veure de la realitat i la realitat per al València de Futbol és que la classificació està en xinès però absolutament vull dir, després de eh, 18 jornades jugades Vos recorde que el València està el que fa 10 amb 23 punts, que és cert que la sisena plaça, que és una plaça d'Europa League, està a, tom, a només 5, amb 28 l'Atleti Bilbao, que amb 20, però que la cosa està de la següent manera. Atlético és líder amb 41, segon el Barça amb 39, tercer el Madrid amb 37 i quart el Villarreal amb 36. Ara mateix, del Villarreal, quart al València de C, ni un total de 13 punts. I a partir d'ahir, jocs UEFA Celta 31, cinquena posició, i Atleti Bilbao, sisè, 28. Amb 27 estan Deportivo de la Coruña i Eibar, llocs 7 i 8. Posició número 9 per a un Sevilla que continua fent el ridícul fora de casa i posició número 10 per a un València de Futbol que continua amb 23 punts. I miren, els números del València no són del tot roïns. El València continua siguent un dels equips menys golejats de la categoria. Això sí, també un dels que més poquets gols ne fa. I això també és un problema. El València té un ratio de 23-17 més 6, però té un problema. Entre els 18 partits n'ha guanyat 5, n'ha per, perdut 5 i n'ha empatat 8. N'ha empatat 8. Tan sols en què la meitat d'aixòs 8 empats, 4, s'hagueren confirmat en victòries, el València estaria en 31 punts, 5è i pugnant per una posició de Champions. I és el gran problema, que este València ni guanya ni perd. Altre dels jocs positius, per a mi, és veure un millor to físic en la plantilla. A excepció de Rodrigo de Pol, que ha acabat amb la llengua enredada en els turmells, l'equip té millor pinta. Hi haurà que veure què ha passat finalment amb eh, Parejo, que s'ha retirat amb algunes molèsties però ja sembla que van caiguent més jugadors. Sembla que en el tema físic va ploguent cada volta menys. També sé que, com dèiem, hi ha alguns jugadors, cas de Negredo, que encara està i li falta molt. Però que el València dona passeig endavant, sí. Que no els dona amb la suficient rapidesa, també. I això és un problema que ha de començar ja a mirar Gary Neville. Des del dimecres en Copa, jo en guany del València no descartaria cap competició per lo que puga passar en la Lliga i també, lògicament, per a la Lliga. Perquè el diumenge que ve a les 4 espera Noeta. I va ser complicat. Va ser molt complicat perquè el València en la Noeta no li servís un altre resultat que no siga guanyar. Una Reial que este matí empatat a dos en cancha del Rayo Vallecano i esperarem a veure què és el que passa. Però hi ha que dir que el València Club de Futbol o es posa les piles ja o no arriba. I quan dic no arriba no diga la Champions, eh? No arriba ni Europa League. El València ha de posar-se les, les piles d'una manera celèrica, perquè si no la cosa se li va anar. O sigui que està molt bé créixer, està molt bé millorar, està molt bé recuperar futbolistes, que el València ha de recuperar futbolistes vitals per a les pròximes jornades, però també està molt bé que el València ha de plantar-se i ha de plantejar-se que o comença un maletes en tres o això no va servir per a res. I també, lògicament, com dèiem abans, no perdre la vista de les altres competicions, de la Copa del Rei i de l'Europa League, que poden ser dos trampolins cap endavant. Ara, això sí, amb tres competicions, jo torno a tindre dubtes de que aquest equip tinga plantilla per a tres competicions. Això ho veurem amb el temps. De tot això i de moltes coses més parlarem i xerrarem en la tertúlia en el dia d'avui amb el nostre tècnic dels diumenges, César Ferrando, amb Sala Folgado i ho afegim un segon tècnic, l'entrenador de Huracán València, que també ens va contar com està Huracán, Raúl Garrido, i que s'incorpora també amb nosaltres a este projecte. Ahir, el que també té molt mala pinta és el Llevant Unió Esportiva. 1-0, derrota davant de l'Atlético de Madrid, quan ja se veia pràcticament amb un, amb un punt en la butxaca, el eh, conjunt del Atlético de Madrid marcava en el tram final del partit. En el minut 81, en el tram final, quan ja es veia pràcticament amb, els, eh, amb el punt en la butxaca, a més, precisament, Thomas Party, l'exjugador de l'Almeria, que este estiu va voler fitxar el Atlético de Madrid i que com no se va fer l'Atlético amb Thiago Mota va decidir el Cholo Simeone retindre-lo, amb la lesió de l'altre Tiago va jugar en el dia d'ahir Thomas Partey, i va acabar fent el gol que li donava els 3 punts a l'Atlético de Madrid que el fiquen de líder. És el de menys. El problema és el llevant. Estàvem parlant de la classificació per a la València, però si ve la classificació per al llevant, és un aquelarre, és un drama. El llevant es troba ara a 6 de la salvació. Ara mateix, en la part baixa de la taula classificatòria, la cosa està de la següent manera estan el Betis amb 13, que avui l'Eibar li ha pegat una tocata de port, 0-4, però a partir d'ahir tens jo 14, 15 i 16, a més el 17, estan Real Societat, Getafe, Les Palmas i Granada, 17 punts, i ja en jocs de descens, Sporting i Rayo amb 15, 4 més que el Llevant, i Llevant amb 11. Jo no sé si Rubi i Kiko Catalán van a fitxar o se van a posar en marxa junt amb Manolo Salvador per a fitxar en hivern. Tot i això, el que fitxen haurà de ser molt certero. Perquè, torna a dir, la salvació, a hores d'ara, està a 6 punts. Encara es tens per a tot. Vull dir, si hi ha gent del València que pensa que amb 13 pot arribar a la Champions, hi ha gent del Llevant que pot pensar que tranquil·lament pot salvar-se estant a 6 punts, encara no acaba la primera volta. Però sé que també al llevant de cada 3 partits n'ha de guanyar dos de la segona volta. I si és un càlcul vamos, si treu descomptes, està ahí. Y el problema és tot el que ha de passar en la segona volta per la ciutat de València. Ha de, pas ha de passar el Madrid, ha de passar el Barça, ha de passar l'Atlético, ha de passar l'Atleti de Bilbao. Té rivals molt complicats. El Lleón d'Unió Esportiva ens casa en la segona volta. I ha de treure molts punts. Probablement l'efecte Rubi comença a diluir-se que és el perill, que també dèiem que abans que pot córrer el València en un moment donat. I el mateix Rubi, en les seues declaracions en roda de premsa, ja no està tan ferm en les seues creències com estava al principi. Esperem que torni a agarrar la millor versió i que el Llevant torni a agarrar la millor versió. I, sobretot, el mateix que el València, que es posa ja les piles i que comenci a guanyar els partits. Perquè, si no, la inestabilitat, perquè d'això tracta el món del futbol, de traure estabilitat amb resultats va ser cada volta major. 11 i 56, i el que no falla és València Basset, que en el dia d'avui guanyava 87-70 al conjunt, eh, perdó, 80, sí, 88 70 al conjunt del Unicaja de, la, de Màlaga. I a la fi del partit, el nostre company Juanma Romero ha parlat amb el jugador de València Bàsquet, Luc Sigma. Bueno, Luz, buenas noches, felicidades. Gracias. Bueno, una victoria más hoy en un partido competido con contra el Unicaja. Bueno, sí, ah, sabíamos antes que son un equipo muy duro y, y muy bien y, muy físico y tuvimos que estar preparados al principio del partido y, yo creo que hemos hecho un buen trabajo sobre los 40 minutos, igualando su, bueno, físicamente a, su esfuerzo. El equipo que ha ido controlando el partido, ¿no? Prácticamente desde el principio hasta el final. Ellos se acercaban, es verdad, pero bueno, habéis mantenido siempre la, iniciativa del juego. Bueno, yo creo que en esta liga nunca tienes un, partido controlado. Ah, sabíamos sabemos que son un equipo muy peligroso y, en, dos minutos pueden bueno, remontar 10 ah, puntos y, y por eso estábamos muy concentrados en todas las posesiones y, no había muchas bajas de, nivel defensivo. Gran sacrificio eh, en el trabajo defensivo. Es verdad que se ha sufrido quizás un poco en el rebote, ¿verdad? De, ellos, en el rebote de ataque de ellos. Bueno, sí, son, son el mejor equipo en la liga en cogiendo rebotes en ataque y tuvimos que, sabíamos que iba a ser una lucha hasta el, hasta el final y, y yo creo que hemos hecho bueno un buen trabajo contra un equipo muy bueno en este aspecto y y ah, eso nos ha dado la victoria. Bueno, y el equipo que bueno sigue sumando victorias y esto es lo, importante y sigue ganando en confianza. Bueno, sí, ah, yo creo que hemos ido partido partido y eso ha sido la clave en, la temporada y eso no va a cambiar. Eh, vamos a volver mañana para entrenar y seguir mejorando como equipo. ¿Qué le pide Luxima a este 2016 que hoy ha empezado con victoria? Bueno, a seguir ganando <laughs> y seguir mejorando como equipo y, y bueno, dando la afición la alegría que, que siempre nos dan en, los partidos. Y a la última, este miércoles arranca la Eurocup, en este caso la segunda fase, las 32 contra el PAOK, otra historia, otro partido, otro rival. Sí, ah, estamos empezando una competición desde, este, bueno, este cero y, y, y contra equipos muy buenos y tenemos que estar preparados para bueno, para esforzarnos al máximo. Gracias y enhorabuena. Gracias. Ningú pot este més té València Juanma Romero, què Hola, Manolo, què tal? Bona nit. Bueno, pues eh, espectacular ese 24 de 24. Eh, el anterior récord que era el 21 de 21 de Miki Bukovic, eh, Pedro Martínez li va posar molt complicat al seu successor perquè eh, superar un 24 de 24 jo crec que anem a tardar molts anys en veure eh? Sí, jo, jo crec que además avui la sensació en la fonteta, sobretot per part de l'afició, eh, mm -hmm. era de que havia que gaudir no, d'aquest moment perquè podia ser històric Esperem que es puga repetir en uns anys, que es puga inclús superar, però la sensació que ara mateix està donant aquest equip, eh, jo mai l'havia vist en els anys que, que porte cobrint la informació de, del València Bàsquet, perquè és tremenda no? la superioritat i sobretot la capacitat que mostra l'equip per a solventar els partits independentment del rival que tinga enfront. Avui no oblidem que era l'Unicaja, un equip que està jugant Euroliga, que és un rival directe en teoria d'este València Bàsquet Tenint en compte també les lesions que està tenint l'equip valencià, avui no ha jugat, per exemple, Van Rosson, que ja porta eh, pràcticament un mes i és un jugador important, tampoc ha participat eh, John Stefansson, i sobretot les urgències, no? perquè n'hi ha una clebilitat que, que l'Unicaja arribava avui a la Fonteta i se queda en una situació complicada de cara a poder jugar la, la Copa del Rei però ni per aquestes el València Bàsquet se'n ve a eh, baix i, i avui ha, ha sigut molt superior, com l'ha reconegut també al final del partit eh, el, el tècnic d'Unicaja, Joan Plaza, que, que ha dit que encara que el seu equip l'ha intentat, la victòria era justa per al, per al València Bàsquet. Bueno, en, mm, en, quins aspectes ha fonamentat avui la victòria? Sobretot ha treballat molt bé l'apartat defensiu, eh, això és el que més ha destacat el tècnic eh, Pedro Martínez a la fi de, del partit. Avui Unicaja ha fet 70 eh, punts, eh, a Soles ha pogut fer 19, que ha sigut la seva eh, millor anotació en l'últim quart, quan jo el partit estava eh, totalment sentenciat. S'ha treballat, o almenys s'ha intentat, no, frenar l'aspecte del rebot ofensiu, que era la principal arma no? que, que avui podia tindre avui Unicaja. Eh, de fet, ha, ha guanyat en aquest apartat en 16 rebots eh, per nou de, de València Bàsquet, però és de veres que s'ha tallat sobretot eh, la parcel·la notadora de jugadors importants eh, per a ells, com el cas de Kutminskas, com és el cas eh, de Richard Hendricks, que avui han tingut una, una actuació molt secundària pel bon treball que ha fet el, el València Bàsquet i sobretot també eh, una vegada més per eh, la capacitat de solidaritat no? que té eh, aquest equip. Avui el València Bàsquet ha repartit hasta un total de 23 assistències, lo qual mostra pues, eh, la gran capacitat d'equip, no? de que no n'hi ha egoismes i que se preferís donar un passe a un company que puga tenir una millor opció de notar que a lo millor forçar una jugada que, que podrà significar una, una errada, no? Jo crec que són més o menys les ensenyes que s'han vist avui en el, en el partit i que està mostrant eh, també jornada tras jornada este València Bàsquet que avui Manolo, en la seva victòria, és la 14 en Lliga, ha superat també la seva millor ratxa de, de victòries en, en Lliga, que estava des de la temporada 13-14 amb Belimir eh, Perasovic, i avui, eh, per a dades eh, curioses, ha igualat i se inici dels Warriors del Golden State que van arribar a 24 victòries, van perdre el passat 13 de desembre amb els Milwaukee Bucks i València Bàsquet, si aconseguir guanyar el dimecres al Pau que en la Fonteta, sumarà aquesta victòria 25 que suposaria el millor eh, inici d'aquest any en, en qualsevol competició de, de bàsquet. Ja vull que els Warriors. Romero, gràcies. Adeu, bona nit. 12 i 2, vinga, el debat, la tertúlia i l'anàlisi. 97 nit, La Tertúlia. Les 8 de la nit i 3 minuts arranca el temps de debat de tertúlia d'anàlisi. Així a Esports 97 nit, en la 97.7 ràdio, amb eh, l'equip eh, de diumenge, que avui afegís un nou contertúlia, al qual anem a... I a més, que s'incorporarà també el dimecres, ja debutarà com a comentarista amb nosaltres, i al qual anem a saludar el entrenador encara és entrenador d'Huracan València, Raúl Garrido, què tal? Molt bona nit. Hola, buenas noches. Com estàs? Muy bien. Benvingut. Gracias. Bueno, pues esperem que te ho passes bé, que ja que pues, el futbol en guany t'ha donat eh, un sabor molt important, eh, com és el que vos ha passat, pues que almenys eh, les ganes de, de xerrar i de veure el futbol les recuperes una miqueta a amb este grup de gent que el que intentem és fer és contar coses, bueno, pues amb un somriure sempre i explicar sobre sobretot Muy bien, pues muy agradecido a, a tu invitación y seguro que nos lo pasaremos muy bien. Y después me tens de contar, el tram final del programa vull que me contes com esteu i com està la, la vostra situació. S'incorpora des de Mestalla Folgado. Hola, Folgado, què tal? Què tal? Manolo, què tal, Raúl? Buenas. Hola. No me piques de Mestalla, pues vull conjunta, eh, demà, rot. Tenia dinar, tenia dinar. Ah, tenies dinar? Sí, sí, tenia dinar. Però dinar important? No, dinar familiar, important. Ah, familiar. important bueno, sí. Claro. Com aquell, no? Les, les nadals com es passa? Es veu en família. <laughs> També li preguntem al nostre tècnic de Guàrdia dels Diumenges, César Ferrando. Hola, César, què tal? Hola, bon any a tots. Bon, bon any. any. Com estàs? Bé, vosaltres. Fantàstics, així. pues pegant-li voltes a, al nano a tot el que ha sigut el partit d'avui, jo abans vos recordo la pregunta que estem fent en l'arroba esports el 97 nit, eh, és encara confio en Álvaro Negredo és la pregunta que estem fent i que és de obligada eh, jo crec que de, de obligada factura en el dia d'avui després del que ha passat i després de la història que ve perseguint eh, durant l'any i mig que està així Álvaro Negredo amb eh, unes coses i, i altres però hem d'arrencar lògicament per l'empat global del València contra el futbol m'agradaria que me diguereu perquè jo per fases sí, per fases no vos agrada avui el València? Salva, Raúl Garrido, César Fernando Bueno, eh, eh, como tú dices, ha habido muchas fases durante el partido, pero en general creo que el Valencia ha hecho un buen partido. Eh, ha sabido contrarrestar pues el, el, juego del Madrid, sus puntos más peligrosos y, y en general ha competido bueno bastante bien contra un equipo de, de máximo nivel eso es un bueno es una, una, buena noticia para Valencia después del partido tan flojo que, que, vino de hacer en Villarreal con lo cual bueno yo lo valoro como un buen partido y un punto de mejora para, para, el, para el equipo César a mí me molt molt porque eh, yo creo que interpretar bien lo que el, que el míster ha volgut, el Madrid dominava la primera part llevant de la, la jugada del gol que és una jugada de, de genios que, que se la inventen ells sí. eh, eh, almenys no he tingut res que parar no, no, és que la xusta milimètricament al pal vull dir no, no però és que després Matro ha tingut la cabotada de, de, de Cancelo la d'André Gómez que la salva aquest, el eh, penalti ha tingut 3 o 4 arribades molt bones Doncs mm. vull dir jo crec que el València sense tindre valor dominava el partit tot és el valor, no me fas mal i he demostrar molta mà, mà a mi molta mà ser un equip magur has encarregat també de 0-1 i no te volques seguixes treballant disciplinadament a mi m'agrada molt, molt a mi m'ha agradat, m'ha agradat el dia del Barça m'ha agradat avui davant el Real Madrid el problema és que eh, si no ho fa bé davant el Granada eh, començarà a tindre tics de quin menut. vull dir, ho fas bé davant els grans però falles davant equips eh, xicotets i jo crec que aquest és el gran examen com ha dit el seu tècnic encertadament en roda de premsa que li espera el Valencià ja el dijous en el mateix escenari davant el, el Granada el fet de confirmar el que passa que estem al llarg de tota la temporada esperant aquesta confirmació, aquesta regularitat que no arriba, no va arribar amb Nuno i de moment encara no ha arribat amb, amb Neville, jo recordo un baixó de l'equip després de, de jugar bé davant el, davant el Barça i ara el que espera César és que després de fer-ho bé davant el Real Madrid confirme esta milloria davant el, davant el Granada si no per a mi serà un equip menut, menut. Salva, sí. jo, jo, jo, jo que comença l'any vull donar ànimo haver-me-ho <laughs> dit ho haguem pactat no pot ser això ho haguem pactat Bueno. No, no, no, jo, tens tota la raó, però jo, a mi m'ha agradat que, que, que no s'ha tornat, no s'ha tornat boig, ja ha seguit a la seva, a la seva, al seu pensament i acabat la primera part passant-li per damunt del sí, és cert, no, no, és cert, és cert no, i la segona part crec que metes com és millor que mata la segona part eh, però me'n fan el 1-2 i, i així t'empatem i l'equip a mi a mi m'ha agradat, m'ha agradat perquè he demostrat eh, La que, que, que que no tenia el valor, repetir, dominaba el partido él sabía lo que volía sabía que lo que lo a hacer per guanyar, yo ho he intentat. I tens la de que si ahora contra Granada no ho pues, pues mira, serà flor un día pero esperem que no sigui així, no? Mm. Yo creo, como dice Salva, necesita un, eh, bueno, un punto de continuidad, ¿no? Es decir, de estas sensaciones que quedan contra equipos tan grandes que se, bueno, que se demuestren de manera más continua, ¿no? Creo que eh, eso es lo que le hará ir, ir, cogiendo credibilidad y que los jugadores cojan esa confianza de decir, bueno, realmente hemos cambiado a mejor y y, nos vemos eh, capaces de conseguir cosas mayores. Pero eh, si el Valencia llega contra Granada y vuelve a hacer un partido mediocre, pues, eh, pues va a ser difícil que la mejoría sea, sea efectiva. ¿no? ¿Es el aspecto mental un problema a el qual té que lluitar Neville? Yo, vamos yo creo que en un club que se ha movido tantas piezas, mm, tanto a nivel de dirección deportiva como del técnico, como bueno, en la plantilla se ha, renovado tanto con gente tan joven, es complicado, es complicado ahora mismo en, esta fase con, eh, con, estos resultados tan negativos que ha habido y con el cambio de entrenador, pues eh, se necesita tiempo, se da tiempo y precisamente pues en, la máxima competición es lo que menos, lo que menos se da, ¿no? Y, en un club de esta magnitud pues pues, pues es lo que, lo que menos se, tiene, ¿no? Pero, pero sí, psicológicamente, evidentemente, claro que sí, que los jugadores, y eh, entrenador y todo el mundo que está ahí, pues mm, bueno, eh, eso es lo más difícil de manejar, ¿no? yo creo que la de de del, del punt del Real Madrid te eh, eh anímicamente que no desde el punto de vista numérico o, clasificatorio no? porque Valencia continúa muy muy lluny que es ser cuarto cuando acabe la temporada para entrar en, en Lliga de, de Campions, però sí que és cert que des del punt de vista eh, anímic a l'equip ha de sentar-li bé pues, eh, el fet d'haver jugat, el, jugat el partit que avui ha jugat davant el, davant el Real Madrid. Avui se poden extraure moltes conclusions positives des del punt de vista eh, futbolístic i des del punt de vista també mm. eh, anímic i eh, esperem esperem que tot això se traduïsca en, en una victòria davant el Granada i que se repetisca davant eh, la Real Societat en Sant Sebastià, perquè és que, com diu Raül, un equip nou amb un tècnic nou necessita de temps, però desgraciadament, que és el que venim de, comentant així, des que Gary Neville se va fer-se càrrec del, de l'equip, el que no té és temps, desgraciadament, per a tornar a, per a tornar a errar, per a tornar a fallar, encara no s'ha guanyat en, en Lliga, rivals rival s'apreta, el Villarreal avui ha tornat a, a guanyar, amb problemes, però ha guanyat a última hora, i la bretxa pues, és més gran de lo que era eh, quan el València va perdre a, al Madrigal davant del Villarreal. Però des del punt de vista anímic sí que jo crec que això de vindre-li bé al, al col·lectiu. César? No, jo sempre, i recordareu que jo sempre he dit que, que el problema que tenen era més mental que d'altra cosa. Eh, no vull parlar de físicament ni coses d'estes, eh, jo crec que quan les coses no hi bé i els càntics que passaven de Nuno, ara al canvi tot era, estos dies són tot animat, antes esperen que fallen una i era Nuno vete i, i doncs entonces el entrenador primer, quan tens un equip d'estos nous que ves ara, mentalment és molt important treballar, liberar moltes coses molt de pensament negatiu, tot que ser possibilitat sé, doncs jo crec que, que València ha dat un pas endavant esto, este, este partit este punt és important que l'Evera puc guanyar, sí, però també me puc perdre i, i jo me quedo amb, amb el treball de l'equip no? i crec que aquest punt m'ho reforçarà molt està clar que si no guanyem no vull que m'agarri el bou si no guanyem contra el Granada <laughs> a la Real no vols que t'agarri Salva no salte, vull dir que Salva està esperant -me. no vols que Salva si no guanyem m'ho dones tota la raó però jo jo vull tinc esperances soc, soc com dia banca Con Díaz Vangal o con Díaz Vangal sempre positiu. <laughs> sempre positiu, con este que és César Ferrando després del partido que en vist en, en Mestalla. Eh, moltes coses a preguntar. Eh, eh, per què al València li costa otra vuelta entrar en el partit? Eh, segons el seu entrenador va Ferpona la semana para el Madrid i avui eh, en, la, en la primera eh, le costa fins als últims minuts de la primera part o fins al tram final de la primera part no és un equip competitiu eh, per què el València entrega tant els principis de partit eh, veieu alguna eh, argumentació tàctica fundamentalment César i, i Raúl aquesta València li costa entrar en els partits? Hombre, es difícil encontrar una, una respuesta táctica a esa mm. situación. No sé si quizás es algo más mental o... Pero bueno, no, no lo sé porque hay que estar desde dentro para mm. valorarlo y conocer un poco pues, a, a, a los jugadores desde dentro eh, pero bueno, no, no lo puedo achacar, vamos, no sé César qué piensa, pero a, a un aspecto táctico. no sé, quizá también el partido de hoy, pues evidentemente el Madrid viene con urgencias y viene con ganas de desde el minuto uno marcar el terreno y, querer ponerse por delante y eso también pues eh, hay que hay que reconocerlo que es difícil sobrellevarlo, ¿no? Pero bueno, no, creo que sea un aspecto táctico, sino bueno, eh, lo deberían trabajar pues, a, nivel psicológico, quizás, ¿no? César, ¿tú qué piensas? Sí, no, no, yo te doy toda la razón. Te, te, la eh, yo creo que tácticamente no, se treba no, igual sí, però jo crec que, que venim d'una ratxa de partits dolents i, i entonces això influeix i, ah. i pensa en Villarreal que és un bon equip el Madrid que és un bon equip també té en compte que els rivals són bons i, i que tu ah. no estàs al teu nivell i, i pot, tot pot influir no? però, però després hem tingut una bona reacció quedem-nos en això quedem que hem tingut una, una reacció important y, que hemos estado a, a punto de ganar el partido. Yo eh? creo que lo que tú dices, César, o sea, el equipo ha demostrado Eh, en fases que el Madrid tenía mucha posesión de balón, pues bueno, no preocuparle en exceso que tuviera en el balón, saber replegarse, saber defender bien. Y, bueno, muchas cosas positivas. No han dejado correr a, su tridente, los contraataques los ha, controlado bastante bien. Es decir, no sé, creo que el equipo en todos los niveles ha, dado un, paso adelante y ha competido muy bien. Les 12 i quart, fem la primera posa per la publicitat obligatòria i vos vaig a preguntar per noms propis i per situacions de partit en el dia d'avui en el València Club de Futbol. I sobretot per la gran pregunta, que és... Eh, hi ha un problema evident si el València millora, però la seva millora està per darrere de la velocitat en la qual els rivals van sumant els punts. 12 i quart, fem una pausa per la publicitat i tornem fins a l'una de la matinada. Així, a Esports, 97 nit, fins a la una de la matinada en la 97.7 Ràdio. El millor regal és la copa en la 97.7 Ràdio. El dia de Reis, des de les 3 de la vesprada, et regalem tota la passió del torneig del Gau a Mestalla i a les 4, València-Granada. Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montat i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Tendedero eléctrico con Levante el Mercantil Valenciano. Un tendedero secador de bajo consumo y fácil de usar, con capacidad de tendido de 6 metros y plegable. Por solo 29,95 al comprar el diario Levante el Mercantil Valenciano. El próximo domingo, 10 de enero, la cartilla. Ahora la climatología ya no será tan importante. Con un seminuevo, no te la juegues. Solo en Peugeot Ocasiones del León te lo llevas completamente revisado con la garantía y confianza de Peugeot. Además, aprovecha ofertas exclusivas en todos los modelos y ahorra hasta 1.800 euros financiando con PSA Financial Services. Solo hasta fin de mes. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent Silla. Hola, soc Boro Contreras y vos espere Toches caf de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmos mes. Durante una hora en chunt els millors momentos de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea, los domingos a las diez y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 la Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. Les 12 i 17, la pregunta que se'n femos en el dia d'avui en el Twitter, arroba esports 97 NIT, si encara confieu en eh, Álvaro Negredo, que va ser un dels noms dels quals anem tindré que parlar el i estés en el dia d'avui. Però abans hem de parlar-vos d'altres coses i d'altres situacions. Abans dels noms... Perdona, eh? Manolo, perquè hi ha un, un tuit que acaba de pensar Philip eh, Neville. Phil Neville. Sí, el, el germà de, del tècnic tècnic mm -hmm. en valencià Vaja. que diu resultat incomplet però hem jugat amb l'orgull i el cor que volem cada dia en l'equip per a defendre el València amb un sempre afició acaba de, de publicar este tuit quan, estava en, uno, quan estava en uno te lo posava quan estava en uno no, però és que en uno el tenia un poc... I... Orinat. Orinat, orinoco. anem, anem a parlar clarament. Que casualitat. Crec que se'n vaja per pa, pa, pa parlar. <laughs> No, no, no, en València ja em posava Twitch, eh? Eh, però sí, però vull dir encara que, encara que estigui això, si tu vas que vagi l'equip, pues, pues no eres igual. ¿vale? <laughs> Si tu vas que vagi l'equip sempre. Vull dir tu, si eres professional, que estiga el teu germà, o, o estiga eh, qualquiera, el tuit posa exactament igual. Així, així demostra que eres, que eres un gran professional. ¿Vale? Bueno. És que me sap mal, tots aquests que quan se mal entrenador parlen no siempre defiende el entrenador pero que, que, que cuando un entrenador se va, no hay que a ese entrenador, y no hay que que de ese entrenador. cuando entra en el club, si le té respecte, no parar del entrenador que estaba antes. eso es lo que hay que fer. Jo a los entrenadores ¿Tú qué piensas, Raúl? No, totalmente de acuerdo. Creo que hay que tener mucho respeto por, por la profesión y y bueno, pues eh, es fácil hablar, ¿no? Cuando <laughs> después, eh, cuando como tú dices, cuando se ha ido el entrenador, pues bueno, todo el mundo sale a hablar. Hay que tener un poquito más de respeto por, por los entrenadores, ¿no? Y por lo que por lo que supone la profesión, lo difícil que es, ¿no? Entonces, ver, ah, yo creo que Neville lo habrá hecho con toda su buena intención del mundo, seguro, ¿no? Pero bueno, no lo digo por él concretamente, pero bueno, pues... Eh, estoy contigo, César. <laughs> Estoy contigo. Bueno, dite eso, la primera pregunta que hem de fer global, després entrarem en noms propis, però preguntes globals. Eh, Neville es mostra eh, satisfet, Gary Neville, després de, de la segona part del Madrigal. A mi l'equip del Madrigal no me va agradar, ni la primera ni la segona part. És que la segona part no estigui tan malament com la primera, però no me va agradar. Eh, I en el dia d'avui eh, també es troba molt satisfet del que eh, ha fet avui el seu equip ell veu millores, ell veu passeig endavant. Jo també veig passeig endavant, però la realitat és que la impressió que me dona és que els passeig endavant que dona el València no són de la mateixa amplària, de la mateixa grandària que els passeig que donen els rivals traguen punts. I això no dona eh, per, arribar, per arribar a l'objectiu. Hi ha un perill que l'equip acabi una miqueta perdent la fe en el que està fent per això. Bueno, yo creo que es un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Necesitan esa regularidad, esos mm, buenos resultados seguidos para, para definitivamente creer, ¿no? Creer en, pues, los jugadores en el entrenador, el entrenador de los jugadores, eh, el club en general en todo lo que se está produciendo. Creo que si, si estos resultados se dan con más continuidad, pues eh, las mejoras mm, serán más efectivas, es decir, de, los, eh, se ganarán más partidos y y todo irá mejor. Pero hasta que no se produzca, pues, pues bueno, de momento hay que, hay que mirarlo con incertidumbre. Mm, a mí es que me agradaría hacer dos preguntas a, a Raúl y, a, pues, pues César. Una, eh, si Valencia València ha profit del fet de jugar en superioridad numérica durante 10 minutos y la segunda que el, el de, fuego al final? Gary Neville, cuando se le pregunta sobre el cambio de fuego, ha en rueda de prensa que fer en y que se recordarán de escontres en el tram final del partit del Getafe i de les contres de l'Olímpic de, de Lió i que l'hoquei volia evitar era efectivament que el pillaren altra volta a la contra i que no era un canvi defensiu sinó que simplement volia pues, evitar quan estàs volcat en atac mm. que te pillaran a la contra quan te van pillar en aquests 12 eh, partits però bueno, m'agradaria conèixer l'opinió respecte al canvi de, de fuego i sobretot respecte al fet de si ha sapigut explotar aquesta superioritat durant 20 minuts el el eh, València, perquè és cert, no ho oblidem, que ha jugat davant eh, un rival eh, en inferioritat numèrica, independentment de que sigui el Madrid, que és perillós, L'explicació que ha donat, i ara no deixa a Raül i a César, que són els que saben, de veritat, l'explicació que ha donat Gary Neville és que l'equip jo crec que s'ha vist eh, que s'han relaxat els futbolistes que s'ha relaxat al Boris que tenien mm. més espai per, a, per, per tant ja el Madrid ja no hi tant sí i s'han relaxat a l'hora de tocar la pilota i tenien que haver tocat igual però que han tocat, no. que han tocat molt lent eh, mm, en efecte, igual de voltes me referia però amb més rapidesa mm. dit això, César i Raül, que segur que sabeu César <laughs> bueno, jo, jo vos dic que com a jugador i Raül també, també segut mm -hmm. això passa dir, tu quan estàs fent un partit i, i, aconsegueixes consegui, l'objectiu qualsevol l'objectiu que és empatat després d'un esforç no. sense dar-te compte no és que te relaxes ja no vas perdre tampoc. No te conformes, no sé com m'explico, no sé si bé. Sí que passa, sí. major, eh? Jo comprenc que això va poder passar, no? Llavors de fot al Madrid, saps que el Madrid en qualsevol contra Cristiano Ronaldo te pot fer mal, estàs jugant bé i per almenys no vols perdre. Jo entenc que l'entrenador i per mi ho ha fet correcte i si ell pensa eh, eh, que, que, que ho ha fet per aquesta raó, però no em pareix correctament. Eh? Jo, eh, n'hi ha que pensar que, que perdre avui ens ha fet molt de mal. I, i al punt eh, ens dona molta, molta, molta confiança i hem estat a punt de guanyar el partit, l'hem perdre però hem estat a punt de, més proper de guanyar-lo que de perdre-lo que, que molt més, per mi jo crec que l'entrenador està bé, per mi Sí, jo, jo també, bueno, jo crec que el, el canvi de fuego pues lo, lo Lo valoro como, como ha dicho Neville, ¿no? Pues un jugador más de, posición para, para, estar en las ayudas a los centrales, a los laterales, porque bueno, ellos ya sabemos que sus tres delante son especialistas en, en los contraataques y quería evitar pues pues que eso se produjera. Yo he visto un cambio acertado en cuanto a lo de jugar con con la inferioridad del Madrid eh, numérica, pues bueno, no siempre te sale lo que quieres. Es decir, eso también hay que valorarlo. Y, lo que dice César, ¿no? Cuando estás con, jugando contra un equipo de, tanto nivel, eh, como dice César, no estás perdiendo, eh, bueno, se valora mucho, ¿no? Entonces, no es que seas cobarde, porque uno bueno, porque no vas a ganar el partido. A veces, seguramente que los jugadores querrían ir a ganar el partido, pero bueno, inconscientemente le sale, pues eso, que está jugando contra uno de los mejores equipos del mundo y que no está perdiendo, que eso, después de la dinámica que lleva el equipo, pues era un paso adelante. A mí no ha parecido mal. Yo creo que los cambios güey, a mí me agradado Tener el Valencia Club de fútbol eh, el de, el de Javi Fuego, que a més ve ya l'estrat porque Porque un de Paul moment... estava Claro un momento en que De Paul bolisir Eh, Dos per... voltes han dicho que no. Claro Porque estaba ya Es que no podía Es que no, no va a quedar al aire i la primera eh, eh, Orban. és Orban Orban té una molèstia, és una molèstia va fora i després és, és eh, Parejo, Parejo, que té una altra que té una altra que hi haurà mm. que veure con la acabat els dos uh -huh. Mm. pero que y, eh, y, bueno, el Valencia está muy <laughs> condicionado fin, por el esfuerzo que había hecho claro, por... y al final té que mm. traure a, a Haifu cuanto a lo millor no haguera si aquest canvi en un moment donat si haguera tingut si Orban li haguera aguantat a lo millor haguera tret uh -huh. a Piatti per, per De Paul per a donar-li una miqueta de buscar el, el partit quizás sí. jo crec que els canvis avui venen molt condicionats César Sí, sí, no, pero es que niega, no, niega estar ahí. ¿eh? Pues de, y, entonces, jo quan sent a, a, a molts companys teus eh, plan B, plan B és l'entrenador, plan B és que ella, en, cert, al, moment decidís, que és el que fa el aquest moment, si veu les carències i creu el millor per l'equip. A plan B sempre l'entrenador. Entonces, els entrenadors decidixen, se, mos equivoquem, acerten, eh, però vull dir, y ella en ese momento está sufriendo, está mirando y, decidís decidir. y luego que hay cosas que desde fuera no, se conocen y tú desde dentro ves sensaciones, ves caras, ves, ves conductas que te hacen pensar en, en unos cambios que igual desde fuera parece que no, no son lo más, más, apropiado. ¿no? La gran mostra que está ahí diente la Raúl Garrido es que eh, cuando eh, veía eh, el primer cambio del Valencia que era... ¿Es el primer que ha en el día de hoy? Este miran Ahora que iba a entrar, tal y cual, no sé qué i quan veiem eh, Orban se quedem al·lucinats clar, després veiem que és que Orban en efecte se, va, se fixa i diu no, ha fet un gest no, no. que no podia més perquè el que tots pensàvem és que el que anava a quedar fora era, era Rodrigo de Pol que també li havia fet un gest al camp, a la banqueta de que el canviaren que no anava però clar, primer està el que com dèiem cau Orban, després de caure Orban cau Parejo i a la fi el canvi te, te aplega mm -hmm. supercondicionat no. per els dos futbolistes que has tingut que, que retirar abans. Yo creo que han estado bien lo, lo, lo que ha hecho el entrenador eh, eh, es, lo valoro positivamente vamos. a mi és un eh, entrenador que <clears throat> tindrà altres defectes però en els canvis que fa i mira que el primer dia estigué desencertadíssim en els canvis el dia de l'Olímpic de Lyon, el dia del debut però a partir d'ahir, a mi els canvis que ha fet en la resta de partits mm. crec que sempre han ajudat més que han empitjorat l'equip uh mm-hmm. -huh. per això crec que ahir eh, eh, pues, eh, en certa folga tens alguna pregunta més o podrem continuar <laughs> no eh, jo estava preguntant abans César de que, de que Folgado introduir les seues preguntes si pot haver-ne un problema de, de, de, de creència en el grup no? perquè com dèiem l'equip és cert sí que sí que sembla que dona passes cap endavant passes cap endavant però també és cert que sembla que els dona a menor velocitat de la qual els seus rivals eh, van afegint punts al seu caseller bueno, tenien dos rivals molt, molt importants Villarreal i Madrid i ara eh, pues, mm, ve, la, ve, ve els partits de, el no podem fallar és el que dius abans té, té tota raó doncs, anem a esperar, anem a veure esta setmana com ja l'equip jo crec que, que, que té gran pac endavant doncs veuràs que si s'ha guanyat de 3 pues, pues condirà i, i estarem on hem d'estar estar no? Eh? pensé que tenían dos equipos muy, muy fuertes ahora, ¿eh? Y, y, que, que por lo menos eh, eh, no en Villarreal pero avui sí que no a la cara jo, jo sí que estic esperançat en este equip tu me pareix que eh, estàs una miqueta en la meva vessant que ixa eh, fantàstica millora que va veure en el seu dia eh, Gary Neville la segona part de, Villarreal jo no la vaig veure per cap puesto bueno, jo, jo tampoc la veure vull dir jo mm, jo crec que Villarreal va ser millor que nosaltres i va guanyar merescuda, no molt va passar per damunt, això està clar, uh mhm. -huh. però va estar millor que nosaltres i, i va guanyar. Però, bueno, però, com ha dit el Raül, i, ell està dins i ell veu coses que estan fallant que, que no les diu a la premsa que, que les diu que és normal que no les eh? diga i entonces quan ell veu algo que a millor no diu, pues ja estarà content jo, jo compré que se declaració en el sentit de que ell veu una milloria que, que està bé les, els, els entrenaments que es poden en els partits i tot això i ell demostra aquesta alegria i pues bueno, pues si seguim així no, i bueno pues y lo podemos confiar que te, ojalá tenga toda la roda del mundo ojalá yo creo que él tiene que estar en, con, la, con el nivel de, de exigencia muy muy alto por, por, el club en el que está trabajando y, y, con el nivel de autocrítica también muy alto porque es, es, es así, está en un club que te exige lo máximo Pero bueno, como dice César, pues si ve mejorías, un entrenador también tiene que estar para reflejarlas y para que sus jugadores cojan confianza y, reforzarlos positivamente en las cosas que hacen bien. Entonces, bueno, eh, él ha visto pasos adelante y, y, los transmite porque eso es bueno para, para que la plantilla pues tenga esa confianza, pero también, bueno, eh, la exigencia tiene que ser muy alta porque el Valencia está en tres competiciones, eh, desgraciadamente no, está en la Champions y tiene que estar eh, arriba en, las tres y claro, pues eso te exige ser, ser muy, muy bueno día a día. Esa es una de las preguntas que también muy fer si el Valencia te plantilla para tres competiciones porque continúa no está en Champions pero continúa vivo en tres competiciones y llega a frontales y tal y como está la Liga yo creo que el Valencia en güey no puedes cuidar ni la Copa ni la Europa League, ojo a cómo está la cosa y jo eh, ja sé que no és eh, cosa que ens toque a nosaltres, però a Raül i a César també els vull preguntar la condició en una banqueta d'avui l'entrenador visitant un home que ha estat aplaudíssim com no podia ser d'una altra manera més tallat com a Rafa Benítez saber que en quan pergues pots anar al carrer vull dir, faci el que facis en quan pergues un partit te poden destituir tampoc ha de ser gens com de treballar Xina eh? César <laughs> <laughs> no, però jo crec que Rafa seria una cosa bona uh mhm. -huh. claro. porque que las se habían exposado. Y, y en Madrid era una caixa de bombes, uh mhm. a tots. I entonces eh, jo crec que ara fa això ho traurà endavant i en pau, perquè el Madrid ja no es parla com a entrenador, al final és, si saludes a este no el saludes és que estàs barallat, és que no pares a ell quina gran veritat es parla de, es parla de, de, és la sala de deluxe de, de, de, de fútbol, entonces no. Te controlan hasta cómo respiras, ¿no? Sí, sí. Rafa, sí, Rafa es, es suficiente categoría como entrenador y es entrenador de sobra para ese equipo y ahora son mal, lo que tenia que ser que li deixen tranquil, li deixen treballar i ja està bé, deixen treballar també el pobre bueno. Yo creo que lo, bueno, mi opinión que los clubs deben deben plantearse pues trabajar en, con un modelo de juego, con un modelo de entrenamiento, con un modelo de dirección por parte del entrenador, con, con, trabajar unos valores y eso, pues darle continuidad al tiempo. lo, vamos, está claro que, que, dependes de los resultados semanalmente, Eh, pero pero bueno creo que ante todo debe haber eso pues eh, qué es lo que quiero hacer a dónde quiero llegar y, y bueno y esto es, esta es mi manera de trabajar y, y, y bueno eh, hacerlo perdurar en el tiempo porque con tantos cambios es muy complicado trabajar no? 12 i 31 anem a hacer una pausa para la publicidad en llegir anem a, en tornar anem a llegir els vostres mensajes al Twitter arroba esports 97 nit i hem de, encara de parar alguns cos, d'algunes coses més també d'aspectes eh, puntuals de noms propis en el partit que també pense que hi ha hagut noms per a repassar en este empatador que deixa avui el Mestalla a la jornada 18 entre el València i el Real Madrid. Fins a l'hora de la matinada. Encara ens queden 28 minuts així a Esports 97 nit en la 97.6 Ràdio. Honda Center Auto, concesionario exclusivo de Honda en Valencia. Visita nuestras instalaciones en Avenida del CIR 77 y Eduardo Bosca 13 y conoce todas las novedades de nuestra marca. Y aprovechate de nuestras importantes promociones. Center Auto es Onda en Valencia. Honda, The Power of Dreams. Center Auto. El millor regal es la copa en la 97.7 Radio. El dia de Reis, des de les 3 de la vesprada, et regalem tota la passió del torneig del Cau a Mestalla. I a les 4, València-Granada. Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montat i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. ¿Quieres ayudar a miles de niños hospitalizados y dibujar una sonrisa llena de esperanza? Llega la tercera edición de la campaña solidaria del servicio postventa Peyo. Solo por traernos tu coche y realizar el control de invierno gratis, donaremos parte de nuestros beneficios a Cruz Roja y a la Fundación Aladina. Servicio postventa Peyo. Juntos llevamos tu Peyo más lejos. Ven a tu concesionario Peyote en Torrent y Silla. Sports 97 NIT, el teu equip, la Tegua Radio. Les 12 de la nit, 33 minutos. anem a llegir els vostres mensajes de Twitter a la pregunta que fue en el de hoy. que avui parezca un malintencionada, pero es eh, lo que tienen las preguntas. Yo creo que les preguntes, eh, como diría diria aquell, preguntar-nos confiante Eh, continueu confiant en Álvaro Negredo, Ausías Chilet, es com en a la dona tres voltes en el y en cara a confiar. Alejandro Albert, ni confiaba ni confiaré. Óscar López, no. antes Sáenz Berlanga, por supuesto es un jugador de calidad que Valencia no ha tenido nunca hay que confiar en él y esperar a que coja forma. Mabel Fontestad, llevo muchos meses sin confiar en él. Hoy me ha vuelto a dar la razón. Eloy Gutiérrez, al 100%. A partir de ahora, tornará el auténtico Negredo. Vicente de un no. J. González diu confiar en sí mismo. Elías González un no. Es un gran exjugador actualmente. Chino Crack un no, pero ya desde el pasado verano. Yo era de la opinión de venderlo en verano y traer otro. Eh, Alex diu ni el Animai el Ciu no, no, es un davanter pero no, no es un davanter pero al Valencia en promesas y belles glorias, poc farem, Lim, espavila, espavila Carlos Cerverotti ti, difícil, este tipo, este, difícil, este tipo de jugadas eran las que en Sevilla y en Manchester Enchufaba Amun siempre Es un guerrero nuestro Y tenían que donarle support. Ahora hay que perder así el fil de la pregunta. Está muy per eh, Jesús F. Eh, ya no, parece un exjugador. José tal vez le en 4 kilos y un poco de confianza en sí mismo Es recuperable. Yo creo que Pes no, le sobra, ¿eh? Y Udic, sinceramente. José Miguel García de Negredo es un con el juego del, equipo lamentable. Empatar contra 10, si no fuera Madrid, la pitada hubiera sido brutal. es mm, encuestas VCF diu hay que confiar en Negredo, nos va a dar muchas alegrías y si no al tiempo, Valenciano Che diu gràcies Negredo, no agarre la sola en toda la liga gràcies a tu Machote, si agarra en ese momento punts suspensius, José diu yo sí confío en Negredo, es un jugador recuperable aún le queda fútbol y lo va a demostrar eh, mm, més opinió diu El problema es que no ha sido solo sino no ha sido solo una oportunidad, sino varias y determinantes las que dan puntos. A Mundio es importante ver lo que falla Negredo, pero es jugador de Valencia y hay que apoyarle, hay que centrarse en UEFA y Copa porque no seremos cuartos. José el objetivo está claro, ganemos a Europa League y haremos una temporada aseada. Francisco Gómez Diu han sido dos que recuerde Bilbao y Madrid después de lo que ha pasado, matarlo, yo no. Daniel Hidalgo Gómez, sí, él mismo se exige lo máximo y no olvidemos que su gol nos metió en Champions. Hay que creer en todos los jugadores. Gaetana Diu, confiar porque son los de milloria de de que va a arribar. y ahora tampoco... Espavilem diu yo sí, José Ramón Esteve diu no, está Mortimer Malón, Letrado diu he mirado pero no he visto que hicieras la misma pregunta después de que el de la Terreta, el de la terreta fallara dos clarísimas en Villarreal. Forever diu, eh, sí. Luis diu, estoy con enormes ganas de escuchar la gran Raúl Garrido en la tertulia. Pues mira, si M. Fausque diu, por supuesto, solo ha sido una ocasión. Steven diu, cómo no, le marca el Baracaldo y se lleva mal con uno. Negredo, Negredo. Carlos Jordán diu, no, demasiado tiempo para lo que ha costado y cobra. Negredo ya está caducado en el, Valencia, en Valencia. Vicente Casain diu, Negredo es un exfutbolista, un exdelantero y sí está acabado. Ojalá me equivocase, pero no creo. Carlos Torres diu, ni en cara ni lleva llevante el gol de Mónaco, un de los fichajes más lamentables de la historia del club, fuera ya. Espartano diu, hace mucho tiempo que deje de confiar en él. Xavi Xever diu la definició de la paraula és bona, la errada està en que és un futbolista pesat i no arriba ara a la posició de remat i Negre també necessita preparació física i mental José Dos diu jo mentre un jugador estigui a la València Confía al 100%, Paco. Diu yo un sí, pero reconozco que me está costando mantener la confianza. Javier Romero Tarazo, Diu sí, pero nunca por delante de Alcácer. Le daría la eliminatoria de Copa entera y si no reacciona, que espere su turno. Javier ZM, no. Mireia Micó, Diu, primera de confiar en él Mateis. si no, no tenéis un a Sergi Diu, la pregunta del día del Villarreal podía haber sido después de fallar dos claves a pase de Negredo. ¿Confiamos en Alcácer? Eh, Luis Diu, rotundamente no. Es un jugador que tiene un sobrepeso, salta a la vista con lo que sus movimientos son lentos, no me convence. Sergi Diu, ¿qué posición tenéis con, con en la 97.7 pues no, no tenéis cap obsessió de ningún... Eh, este, ...en hem una pregunta igual que se fet sobre 3 jugadors ...y sobre el de Alcácer... que va a errar dos clares en Villarreal una clarísima, l'altra no tan, pero una clarísima... el que hi que decir es que eh, no puedes comparar el de Alcácer... ...a Mel de Negredo vos agrade o no vos agrade en último último y medio... ...y eso es una realidad palmaria... Sergio Iniesta, ...podrías contestarme qué opináis de Antonio Barragán, no habláis mucho de él para mí no sirve ni para el Fiamón Valencia Manuel Gila, ¿cómo cuando también del respecto al anterior entrenador Fran Edo, negredo fuera de forma, pero la de Nur es de fuera de concurso. Es el central más patético que recuerdo en Valencia. Ani Diu, el fallo de Negredo, veis que vengan. 30 kilos son pa y para que Se le caben las excusas. Javi JB, sí, ¿por qué no? Porque ha fallado hoy. Cuando falla tres así en el mismo partido me lo plantearé. Forofo Chediu, no. Chediu, no. Miguel Ortiz sí, no se puede haber olvidado jugar al fútbol. Si el Valencia jugara así siempre con esa intensidad, otro gallo cantaría. José Moreno Jiménez, me parece muy mala hecho tu pregunta hoy. Creo que es querer hundirlo. Yo sí que confío en él. Boete un Negredo está mal tenía que pasar a la dreta ...y Piatti lo mío es que no ...Juan Francisco Olivares, el gol de Bale es fuera de juego pese a que en estadio, en estadio TV eh, vuelven a hacer la línea torcida en contra del Valencia. Bueno, la culpa te va pervorar... ...el eh, estadio TV Lo que tenés que es el mismo nos a otros... ...Tipe Eterno diu, ...señorías confía más Artur, confía más Artur más en los de la CUP que un servidor en Negredo. Y Miguel Ortiz Diu es un gran de Manuel Montal, pero es de punta cara que no la buena es afogado por vuestro trabajo, sentimiento Pues mira, el que fem és treballar mm. cada día para que eh, a gusto y para que poseu el partido en la de Radio. Radio día uns eh, oyentes que nos que en el bus de la agrupación de Peñes el postpartido que sonaba el de la pulse radio el cual para també de la nuestra señal que arriba a y también y también autobús de al autobús de de de Penyers eh, per, a, per posar el postpartit de la 97.7 ràdio o quan l'enquesta que feien l'altre dia que es creen entre les quatre emissores més preferides per als oients. Ja sé que són el que menys compta, però també és evident que n'hi ha un treball eh, que la gent valora i eh, al qual estem molt agraïts, lògicament, per el nostre treball. 12 i 39, i ja que parlar de noms propis, el gol del Madrid, el primer és eh, una fantasia entre els tres que té dalt, que per això se paga aquesta llenya, perquè val aquests diners, Pero arriba un mal rebús de mm. que ser que la resta de partit no ha estat excessivament mal però la vuelta torna a cometer una errada que le cuesta un gol a València bueno, yo le diré algo de negro va, pues tírali si me dices, si me dices si me... César, si tú pares así, digues lo que vulguis no, yo diré, mira eh, no está bien. no? vale? Mm. pero Yo eh, estoy de acuerdo Con amb los aficionados que han tocat de que és jugador nostre i hay que lo a muerte Correcte. hasta que se'n vaja i segon, igual com vas parlar el dia d'arte de la guerra avui parla del gest del burro <laughs> del burro burro el burro, el burro parla i quan el compres el burro este no parla tu siguis parlant així a veure com el vens això és igual si, si negre vol gastar diners no n'hi ha que fer és revolucionar lo per vendre-lo el que no pot fer és damunt matar-lo i comprar-lo per 35 i vendre-lo per 10. Aquests negocis no, no, no funcionen. Entonces, anem a ser listos. Pues de, eh, molt bé, està mal, pues, n'hi ha que estar mort en ell perquè tot el que ens dona que se papà l'equip. I després, quan més bé està, més gran el vendrem. Perquè, perquè negocis de comprar-lo per 30 i pico i vendre-lo per 10 no són negocis. Crec. Per això dic <clears throat> jo que Parlant Entenc perfectament, de... jo crec que en el cas de Negredo ja no arribem a fer negoci en ell, eh? Bueno, pero algo que hacer. Lo que no hacer es matarlo y después que vos costas el diré que es mayor. Yo, creo que es, es, obligatorio confiar en él. O sea, es un jugador con una trayectoria muy, muy buena, que ha hecho muchas cosas en el fútbol a nivel máximo y, es un jugador más de la plantilla y por lo tanto, pues hasta como dice César, hasta que esté en el último día en la Valencia hay que apoyarlo al máximo y tratar de sacar partido de, sus cualidades que tiene muchísimas. Yo creo que ha pasado por momentos muy malos en un enfrentamiento, eso, eso parece con el entrenador anterior. Eh, no sé si también con problemas personales y, bueno, pues eso no es fácil salir tan rápido, ¿no? Entonces se merece un voto de confianza, creo que es un jugador, bueno, que, costó mucho dinero, pero, pero creo que los, lo valía en ese momento y, vamos, eh, mm, no sé si estará bien o mal de aquí a lo que queda temporada, pero creo que hay que apoyarle, porque bueno, tampoco hay eh, muchos, muchos jugadores que estén dando su, nivel y estén rindiendo excesivamente bien, por lo tanto, bueno, creo que se merece un voto de confianza. Jo crec que necessita més temps, però també és cert que el paraigües de, de Nuno el cobria d'ell, cobria de Pol, també a Lucas eh, Orban és un futbolista que sense ser paraigües de, de Nuno el que tirar-li la, la culpa de, de moltes coses necessiten començar a, a donar rendiment eh, ja, perquè si no el donen, al final eh, Nuno tenia raó. Eh, cuando va decidir no donarlos más a minuts y no donarlos Cancha, perdón yo vais jo ir vaig dir l'altre el, el A mí con el Valencia va, a incorporar Negredo me em va semblar una, una noticia eh, fantástica para mí a mi Negredo de los mejores futbolistas en cuanto a davanters que ya ven en el, en el mercat, en el mercat econòmicament l'operació no era bona perquè hi era un futbolista que venia amb una edat determinada i si volies tirar a vendre-lo evidentment no anaves a treure-li econòmicament el mateix rendiment però jo crec que esportivament era molt, molt interessant perquè per a mi era un dels futbolistes que hi havia en el mercat que més eh, m'agradaven a mi sempre m'ha agradat eh, Negredo, de fet ho vaig dir moltes voltes quan així estava Roberto Soldado, no era massa popular dir-ho, però per a mi crec que eh, a igualtat de, de, de condicions, Negredo és un futbolista que supera moltes coses a, a Soldado, jo el veig més, més, eh, més complet, però ara és cert que, que, que no està bé i que porta un any i mig on ell no ha donat el rendiment i que té que començar ja a donar... Eh, el seu rendiment i avui pues, serra una ocasió claríssima que d'haver-la eh, pues, tira de la gàbia, li ha donat a València una victòria molt, molt valuosa des del punt de vista classificatori, des del punt de vista eh, anímic, li donat moltes coses a ell personalment, a l'equip i també al, a l'entrenador i al, i a l'entorn crec que és un futbolista que, que necessita temps però que al igual que, que l'equip pues, no té temps, té que començar a donar ja un rendiment perquè porta un any i mig on, on el seu rendiment és molt, és molt pobre 12 i 44, fem l'última pausa per a la publicitat, tornem, parlem d'algun nom propi ens conta Rol Garrido com està el tema Huracán València, que estem pendents d'ells, de, i tanquem, com no amb els gols del nostre patrocinador, de Ferto Pejot els dos gols que avui València li ha fet al Real Madrid 12 i 44, una pausa i tornem, vinga el millor regal és la copa en la 97.7 Ràdio. El dia de Reis, des de les 3 de la vesprada, et regalem tota la passió del torneig del Cau a Mestalla i a les 4, València-Granada. Viu la nada de la Copa del Rei amb els nostres Reis Mags de la millor ràdio esportiva en València. Manolo Montat i Salva Folgado. I després afegim el bàsquet, primer partit del LAS 32 de l'Eurocup, a la Fonteta i a les 7 de la vesprada, València Bàsquet, PAOC de Salònica. El dia de Reis, Esports 97 del partit, et regala futbol i bàsquet. El teu equip, la teua ràdio. Patrocinen Ferto i Productos del Arte. Descubre un nuevo concepto del servicio de taxi. Hazte cliente de Taxis Valencia y disfruta del confort de nuestros vehículos con un servicio exclusivo, directo y personalizado en el que prima el trato con el cliente. Servicios especiales para empresas y amplia experiencia en transfer y actividades exclusivas. Llámanos al teléfono 962 055 044 y descubre todos nuestros servicios en www.taxisvalencia.net. Recuerda 962 055 044. Taxisvalencia.net. Cuando nos necesites, a donde quieras ir, siempre. Hola, soy Boro Contreras y vos espere toches caps de semana en la Vía Láctea, un programa de rock, pop, soul y mil ritmes mes Durante una hora repasaremos junts els millors momentos de la música contemporánea, les seues historias, anécdotas y los principales èxits que marcaren el segle XX. La Vía Láctea los domingos a las 10 y media de la mañana y también por la noche después de Sports 97 NIT. La Vía Láctea, una galaxia sonora y poco sideral, pero la única galaxia del universo en la que se puede bailar, con Boro Contreras. Si t'agrada l'esport, esta és la teua cita obligatòria. Esports 97 NIT, el teu equip, la teua ràdio. 12 i 45, eh, 46, perdó, noms propis. Eh, si algun jugador tenia complicat per joventut i perquè se li havia ficat una motxilla que, entre altres, se deia que era una de les situacions que va arribar a provocar la ruptura entre eh, Nuno i Rufete eh, en la primavera passada, era jo Cancelo. I està demostrant que está a un nivel extraordinario... que está rendiendo de interior... de lateral derecho, de lateral esquerre, ...y que va en progresión... ...es decir, que en este caso iba va apostar, en este caso Nuno, uno pagar els 15 milions per ell, de moment sembla que está dando la raó Sí, la verdad que sí, está demostrando que está dando un rendimiento quizá incluso por encima de lo, previsto creo que por, por todos y, desde luego que sí, además es muy polivalente en diferentes posiciones y a día de hoy es uno de los jugadores con, mayor rendimiento del equipo. Y bueno, hoy ha vuelto a hacer un buen partido. Eh, y bueno, eh, sí que se demuestra que la apuesta por él fue, fue positiva. Yo Cancelo, Manolo, para parla de voltes. El Valencia va a pagar molt, mol mol per ell, a diferencia de Negredo es un futbolista al que económicamente también se le podrá traer un, un, un profit y es un futbolista, para mí que millora a Barragán, mm, tanto en defensa como com, com en atac, que a més ara està mm, demostrant la seva eh, polivalència, no? que és mèrit de Gary Neville eh, haver-lo utilitzat com a, com a argument també en banda esquerra. És cert que una eh, situació de, de necessitat, després del que va córrer en l'últim eh, fa dos partits, però ell va donar re, rendiment, davant del Getafe va ser el, el millor, l'home del, del partit, i avui pues, ha tornat a lluir per, demà, per davant d'altres eh, d'altres companys no? ofensivament per a mi és una, és una bomba eh, les canenses que té en defensa és molt jove i encara eh, les pot eh, suplir però en un lateral d'aquest perfil i si no fixem-nos en, en Marcelo és molt complicat eh, que, que defensivament pues, doni el mateix rendiment que ofensivament perquè és un, és un lateral ofensiu Roberto Carlos, eh, Marcelo és d'aquest perfil, Dani Alves César Home, a mi, jo estic d'acord amb el que estan dient Eh, per a mi m'està agradant més de quan jo un poc més avant que quan jo de defensa defensa eh, se té que, se té que acostumar a defendre i, i cometge errors però en atac eh, la veritat que està portant moltíssimes coses el dia que està la veritat que va estar molt bé com va estar per l'esquerra se va metre a la jugada el segon gol que ha fet la jugada espectacular i, i jo crec que, que que bueno, que estén descubriendo un gran jugador. Bueno, ja le empata algo a uno, ya va a hacer algo bé, tio, normal. No, escolta, també va fer més coses bé, eh? Però l'estava esperant, jo, l'estava No, escolta, jo en el, en el cas de en el cas de Negredo i m'ha costat eh, que molta gent me diguera de tot, fins i tot alguns de la professió vas dir que per la informació que jo tenia l'Uno no anava desencaminat en llevar de les convocatòries al Baró Negredo per la seva manera d'entrenar en el cas de Cancelo és un encert de l'entrenador i no oblidem el cas de Jaume Domènech que tenint un porter que havia jugat 32 partits en primera divisió i un que no havia debutat mai se la juga per Jaume Domènech vull dir, eh, per a mi no va fer moltes coses mal o quasi tot mal però jo soc d'aquesta teoria ja fa molts anys que ningú fa mal les 24 hores del dia, tots els dies de sa vida vull dir, eh, eh, fa coses també bé eh, Nuno, va fer moltes coses malament és evident i està fora, però tot mal perquè mos caiguera mal o per lo que fora tampoc és aixina no, ja ho sé 12 i 50 vull eh, prestar atenció a un altre nom eh, i vull sobretot perquè Salva ja l'he sentit abans en el, en el postpartit parlar d'ell i parlar d'ell eh, d'aquest jugador amb ell però vull sentir a Raúl i a César no acaba d'aclarir-me amb Adarlan Santos el veig uns partits i m'agrada el veig uns altres partits i m'horroritza eh, avui he tornat a estar bé Eh, a voltes el veus que vol fer coses amb la pilota en els peus altres la veus que quan li arriba la pilota encala como si fuera un defensa regional a mí me té super despistadísimo este futbolista Sí, la verdad que sí, no, no acaba de, bueno, de dar un rendimiento <laughs> del que se le espera, ¿no? Quizás necesita también la compañía de, de un central como Mustafi al lado, que, bueno, que sea un poco más experto, que, que le, bueno, que, le ayuden en, en, esas tareas defensivas, que le, que le, oriente, le, bueno, un poquito eh, corrija sus defectos, ¿no? Entonces, cuando juega con, eh, con otro central... Eh, también joven como él, tal, pues bueno, lo, pasa peor, ¿no? Pero sí que es verdad que, el primer gol es, es, fallo suyo, no, está muy acertado y, no está demostrando, bueno, pues el, nivel que se le, se le podía suponer, ¿no? per a mi, ja ho deixa César, <clears throat> avui en dia la rotació de centrals està molt, pel, molt per davant d'Adenur. I a partir d'ahir, Manolo, jo crec que ja està tot, tot dit. No? Abans... Està Aderlan per a tu per davant d'Adenur. Aderlan Santos sí. per davant d'Adenur. Per a mi continua sent una decepció eh, total de, de futbolista que per jerarquia, per actuació en la Lliga Francesa, segons tots els... Eh, bueno, els periodistes que, que veuen futbol internacional, que manejen informació i dades de, de la Lliga Francesa, este futbolista pues, eh, venia a cobrir un lloc d'un central de jerarquia com, com també de jo este central encara no l'he vist, mm. Manolo, i avui ha comès una, una errada, però no ja per la errada d'avui, és que són una llarga sèrie de partits, i César, que està així curiosament, cada diumenge darrere de, dels partits que el València juga el cap de setmana, eh, sempre parlem d'Abdenur, César, i sempre parlem d'aspectes eh, negatius i de què esperen d'este futbolista, i avui ha tornat a, a errar, jo avui en la rotació generació de, de centrals crec que Adarlan eh, Santos està per davant d'Avenur, per a mi Adarlan va estar mal el dia de l'Atleti de Madrid va estar mal perquè va tenir una errada eh, brutal en Champions, crec que en el partit davant el, davant el Gent, en aquella gran parada que fa última hora eh, Jaume, després d'una errada de, de a partir d'ahir el següent partit ell no va tindre la confiança necessària perquè jo crec que tenia en el cap Issa, Issa errada però el dia del Barça va estar bé i ojo que eren bous i avui també en, en un partit eh, important en quant als, als davanters que tenia davant jo crec que ha complit també a Darlan Santos jo so, mm, vaig, a dir, vaig a dir que és jove a mi no, a agradat no m'ha agradat no m'ha agradat gens vull dir que eh, i l'altre central tampoc entonces per això està tan content de que empatem en equip i jo crec que la FSM de Matrovi era molt millorable o tenen que millorar molt no, no estic entre de peces de l'entrenador el millor és que són els que estan en un any més però els dos centres que jo jugat Morato i que l'empatem a Madrid han fet un gran partit molt ratons eh? perquè perquè tenen que donar molt més els dos centrals, eh? tant un com altre, eh? moltíssim més. Si no, mirem la història del València dos centrals mireu les torres centrals que ha tingut el València des a l'Altamendi i antes no, no m'ho a, en, en, en l'altre central sempre he tingut bons centrals uh mhm. -huh. estos no, te, no tenen este nivell ¿vale? Entonces, per això antes quan parlem de Negredo jo anava a dir no miren, no miren davant i no miren darrere miren darrere ¿vale? Entonces, jo crec que ahir tenen que millorar moltíssim eh? moltíssim si el Termal Santos era el nivell que dona, el que dona avui jo estic preocupat quizá eh, las carencias que el equipo tiene también vienen un poco dado por la diferencia de la pareja de centrales con respecto al año pasado, ¿no? Eh, con Mustafi y, Otamendi, bueno, eran centrales de máximo nivel y que perfectamente podrían jugar en, cualquier eh, equipo del mundo, ¿no? creo que se está notando mucho la diferencia y ninguno de los dos está, está rindiendo al, nivel que se, que se espera en, un Valencia que aspire a, lo máximo, a jugar Champions y, y estar arriba del todo. No creo que tiene mucho que mejorar. Bueno, 2'54 y 54, y pendientes de, del que esté pasando en Huracán, Raúl em, ya saben que esteu exposats de la competición. ¿Y ahora qué? Pues bueno, pues eh, tampoco lo sabemos a ciencia cierta, o sea, decir, nosotros eh, desgraciadamente, bueno, nos manejamos con una desinformación total, no, no, no tenemos a nadie que nos, que nos diga nada con respecto al club, nadie aparece, ningún directivo, ni, ni, se les espera. Entonces, pues, pues nada, mañana tenemos una reunión con AFE, los jugadores eh, se asesoran para ver qué, pasos legales se tienen que seguir y, y yo pues, pues también igualmente, ¿no? Como grupo, pues trataremos de asesorarnos para ver qué, tenemos que, mm, que, llevar hacia adelante, qué, qué seguir y, ver hacia dónde nos lleva esto. Pero bueno, desde luego excluido de la competición y, sin saber muy bien eh, qué hacer ahora mismo. Eh, esperará fe y ahora que vos él. Sí, sí, sí, a ver qué pasos legales tenemos que seguir, es decir, bueno, si tenemos que seguir entrenando, si no, si, bueno, no sé, a, todos los niveles, que alguien nos diga qué hacer ante esta desinformación absoluta que, tenemos, porque ya te digo que, no sabemos nada de parte del club hace ya mucho tiempo, o sea, no, no, nadie respira. Es increíble que está viviendo esta gente, César. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, está sintiendo y y me, luego me una molta pena sentir todo eso. sí, y sí, bueno, para la prensa y... y bueno, y estaba Jandro ahí, yo le estaba bajando Para, preguntar cómo era todo, y mister, no cobré, me estuve ahí, y me es de modo que había pasado. Pero, bueno, pero mira, <laughs> alzar la cap, sí. a Candamán, Raúl. Sí, sí, eso es necesario. y esto te para crecer. Sí, sí, no, clarísimamente. Es una situación que la hemos vivido, bueno, pues muy intensamente. Hemos dado todo lo que hemos podido y más. ante un abandono absoluto, pues nos, bueno, eh, yo vamos orgulloso del comportamiento de los jugadores Y, y, y, lo que tú dices nos servirá para crecer, seguro. Bueno, señores, pues eh, Raúl, el dime que se esperen para que debutes como comentarista bien, Mestalla. Perfecte, muchas gracias. Perfecte, benvingut al, al barcó. Folgado, tu te ves demà. Molt bé. I aquest serà el sentim el diumenge que ve. César, gràcies i bon any. Gràcies, família. Vinga, senyors, ho si Recordeu, demà a les 3 més quart, el Murciela con Levante Televisión, amb Vicenç Sempere. Des de la Radio tornem 11 i mitja, així a Esports 97 nit. Pues deixem amb els gols del València. Acaba Esports 97. Comença la nit amb els gols de Ferto per Peugeot. Pues deixem. Gràcies, adeu i fins demà. Parejo contra Keylor Navas en el penal. Xiu l'àrbitre. Va Parejo. Gol! Dani Parejo. Pero la festa! El momento en el que acaba la primera parte. Ha empatado el Valencia. Ha empatado Dani Parejo. Valencia. Un Parejo. Real Madrid. 3, Cancelo no. Rodrigo de Paul la pelota. La envía para Paco Alcácer de gol, del Valencia patrocinat Perfecto, Ferto, oficial Peugeot en Torrent y Silla. En la pilota que penja Rodrigo de Paul en las últimas reserves de la gasolina. Penja la pilota De que aparega Rodrigo Moreno. Bona prolongació de Rodrigo Moreno. Pero al nou, per a Paquito Alcácer, per al de siempre que está limitado! pero al que no te recursos pero al que le regalen la en el Valencia y en la selección, pero al davanter centro del Valencia! que fa empate en tres, 83 muy tanta 84 marca Paquito Alcácer ¡Valencia! 2 Real Madrid 2